Ռադիոգիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, հակակաղաքական, Edit Print հրատարակչություն, Երևան 2019, մաս 5-րդ։ Եվ ինչ են քաղաքները, եթե ոչ մարդիկ։ Բարև Ռոզի։ Ուզում ես քեզ հետ խոսեմ այն քաղաքի մասին, որին շտով սկսելու ես կարոտել։ Ախր քեզ ինչ կամ ոնց պատմեմ։ Սխալ տեղ ես ընկել։ Ես քեզ չեմ կարող պատմել մի բանի մասին, ինչից ամեն օր զրկում են ինձ։ Չեմ կարող կորստիս մասին պատմել մեկին, ումից զրկվելու եմ շտով։ Հարցեր կան, որոնց պատասխանները ես չունեմ։ Ու այդ ան պատասխան վիճակից, անզորությունից սկսել եմ Պետք է դիմեիր իստների, գետների բազմությանը, որոնցով լցվել է քաղաքը, որոնք քարոզում են բանություններ ու սիրություններ, որոնք անհերթ հարցերին չսпасելով գրպաններից հանում են պատասխաններն ու շպրտում դեմքիդ։ Նրանք սկսել են արհեստավարժ ու արհեստածին խոսքերով պատերազմել որփացած ու արվեստից խռոված քաղաքում։ Եվ ամեն ինչ այնքան չինական է։ Ես սկսել եմ մտել այս քաղաքը, որովհետև բոլորն իրենց պարտքն են համարում սեր խոստովանել նրան։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ատում են երկիրը, հեշտ է սիրել այն ամենն, ինչ ինքդ չես ստեղծել։ Սիրելի բաները ամենաշատն են օգտագործում, ինչպես սիրված բարերը, որ դառնում են լեզվի փաթաթան ու հոգնատան չցած են սահում վախեցած պատսպարվելով լեզվի տակ։ Սիրված երաժշտությունը, որ կրկնվում է մեր ականջներում ու ինքնասպան լինում նոտաներից հյուսվող պարանով։ Սիրված շորերը մոշում են մեզ վրա, եւ որվա ավարտին դեն են շպրտվում։ Ես չեմ կարող սիրել մեկին, որին բոլորն են սիրում, որը տրվում ու հաջողանում է բոլորին։ Բոլորը բարդք են քաղաքին, բայց իրենք են հատուցում պահանջում։ Ռոզի, Այս քաղաքում սրբերը, ստերն ու սրտերը խառնվել են իրար։ Այստեղ ապրելու համար կամ խենթ պիտի լինես, կամ սրիկա։ Այստեղ ազնիվները չեն ապրում, որովհետև ապրելու համար խապկանք է պետք դյութել։ Մի ձև ձևին հակառակվել կերպարանքը փոխել ու մի կերպ համոզել է պետք։ Իսկ դու հիմա նստել ես դիմացս, նայում ես ցավից մղկտացող աչքերիս ու փորձում ես ինձ համոզել, թե ոչինչ, ցավից արվեստ է ծնվում։ Չեմ հավատում։ Եվ ինչու կամ ինչպես հավատամ, երբ տեսածս, լսածս ու կարդացածս իրար հետ հատման եզրեր չունեն։ Հայացքդ հառել ես աչքերիս ու փորձում ես փոփել։ Փախցնել ինձ այս արվեստազուրկ իրականությունից այնտեղից, որտեղ հպարտ ու կրքերից ճկված ուսերով են քայլում։ Տանը թողած սեփական անձի ճնշվածությունն ու հայրական անտարբերությունը, աչքածակությունը, թերսնված մանկության օրերը փոխարինվում են հայտնիության մոլուցքով ու մարդկության համար անհայտ ցակման ախորժակով։ Փորձում ես ինձ փախցնել այն իրականությունից, որտեղ նկարներն անգամ կիսատ են արվում, որ เป զի դրանից ներքև սпасվող հիաստապությունը մնա հետագայի համար։ Բոլոր քաղաքները փորձում են Բաբելոնանալ, ուրջանալ, տարածվել դեպի վեր ու վերանալ։ Այս քաղաքի խանութները, գրասենյակներն ու սրճերանները Բաբելոնակերպ են։ Մի օր քանդվում կամ ձերքից ձերք են անցնում։ Քաղաքն իր դեմքերն ունի, որոնք նրա հիմքն են, որոնք ամեն օր բարձրացնում են այն, ինչը ուրիշները կքանդեն։ Քաղաքին համ ու հոտ են տալիս հին մանկասայլակի վրա ուրց ու նանավաճառող տատիկները։ Բակերում ավել, ժավել ու գյուղի մածուն թթվասեր վաճառողները, ծաղկավաճառների տաղավարները, վիճակախաղ ու թերթ վաճառողները, անձրևին շենքի անկյունում թաքնված շվի կամ գիտար նվագող մուրա տարածկաններն են այս քաղաքի սիրտն ու թոքերը։ Կոշկակարների ու ժամագործների տնակները, որտեղ միշտ կոշիկդ վերանորոգում են։ Ժամացույցդ վերանորոգում են, որ չուշանաս ժամադրությունից ու աշխատանքից, բայց երկուսն էլ վերանում են։ Հիմա ամեն հնացող բան մի կողմ են շպրտում, թափում են անպետք համարում։ Հիմա ամեն ինչ ժամանակավոր ու միանգամյա օգտագործման է, ինչպես անդավաճան ընկեր դարձած միանգամյա օգտագործման ածելին, որը կյանքից չի կարող զրկել, բայց կյանքեր է դասավորում։ Կամ իսկ դավաճանությունը դառնում է օրինաչափություն, բայց ես մնում եմ։ Հապա մի շուրջդ նայիր, Որքան անծանոթ ու օտար բառեր անուններ ես լսում, նոր ու օտար դեմքեր ես տեսնում օրվա ընթացքում։ Իսկ քաղաքի երակների անունները, քաղաքի երազների, սրտի ցավերի մասին շատերը չգիտեն, բայց անverջ անդադար հոսում են դրանցով։ Անցյալում մնացած ու խցանված երազանքներն են սրսկվում այդ երակներում։ Քաղաքի արյունը մի տեսակ փոխտորվել է։ Քաղաքի մայրամուտները գողացված են ռոզի։ Այս քաղաքի արևը մայր է մտնում իրեն չպատկանող սարերի հետևում։ Այստեղ մայրամուտներն այլևս սառնավարչ են, արնագույն են, բայց պետք է արթնանալ։ Հերթական ցերեկը գողանալ կյանքից, գործած սխալների ու մեղքերի համար մի օր էլ պարտք վերցնել Աստծուց ու նորից մակարել, որ նորից թափարելու ուժ ունենաս քո քաղաքում, որ կարողանաս քաղաքիդ բույրը շնչել։ Մակարել, որ սոված չմնաս, որովհետև սոված մարդիկ հարփում են ցերեկը, մուրում են ու մի բաժակից հարփում։ Իսկ գիշերը մարդավարի հարփելու համար փողը պետք ու մի տակ տեղ։ Գիշերով անգամ քաղաքի սոված շներն են ուզում հարփել, բայց գիշերվա կեսին ոդկ լիզելու, կեր մուրալու հնար չկա։ Հարուստ մարդիկ հարփած քնած են, իսկ սովածները գիշերը սոված ու իրար անծանոթ շները հերավորության վրա, իրար աչքերի մեջ չնայելով, մթության մեջ հիշելով ցերեկով բաժին չհասած դատարկ աղբոմաների համար երբեմն զուր դրվող կռիվները, հաշիվ են պահանջում իրարից, իրար վրա հաչալով։ Դրանք բոլորն էլ ինձ անծանոթ են։ Ժամանակին ճանաչածս շները գիշերով չեն հաչել։ Հպարտորեն պարկել են ու քնել։ Նրանք անուններ ունեին, իսկ այս անծանոթ շները վախից են հաչում։ Չես ավատում։ Բացի պատուհանն ու ինչ անուն ուզում ես տուր։ Գորը արձագանք չեն տալիս։ Միայն հաչում են։ Աղմուկը շատ է։ Ոչ ոք, ոչ ոքի չի հասկանում։ Իսկ լրությունը սկսել է հաչել ու հարձակվել անպաշտպան մերկությանս վրա։ Գիշերով մերկ լինելուդ համար չես ամաչում։ Գիշերով ամաչում ես ցերեկվա ընթացքում կուտակած հիշողություններիդ պատճառով։ Հակոստդ վրայից դդ դենես նետում ու փորձում զուլվել մթությանը։ Շորերից ազատվել լինում է, հիշողություններից ոչ։ Մթությունը համբարձում է հիշողություններս, որտեղ ինձ ծանոթ շները, ինձ ծանոթ շները վաղուց են սատկել հպարտորեն։ Լռում ես Ռոզի, քունդ տանում է։ Այս քաղաքում ոչ ոք մենակ չի քնում, անկամ միայնակները։ Մթության մեջ թեքվում են, որ քնից առաջ համբույր ստանան, այն էլ բարձի փոշին են սրբում շուրթերով, գրկում են հիշողություններն ու քնում։ Լուր ես Ռոզի, Իսկ ես բարերդ եմ հատարհատ բերանիցդ փորձում հանել, որ ուղեղ թմբկահարող ու ականջ խլացնող ցավերիդ մասին մի երկու բառ ասես, թեկուզ գլուխը ստանելու հաշվին։ Իսկ դու շուրթերդ ամուր սեղմել ու լռում ես արհեստավար։ Բերանդ միշտ փակ ես պահում։ Հոգուտ եղած չեղածը չես հանում ու շախ տալիս։ Չես արտասվում խոնավ ու ողփույզերիդ համար։ Լռում ես ու ցավդ կուլ տալիս։ Այնպես ինչպես մայրդ է քեզ ասում ամեն անգամ, երբ գթալը մի կերպ հաջողացնում ես բերանդ մտցնել։ Բերանդ փակիր ու կուլ տուր բալես։ Ողորմած մորդ հետ միասին քաղաքը մեռավ քեզ համար։ Ես ամեն գնով փորձում եմ քեզ խփել ու գրկել ցուր տափերդ, համբուրել շուրթերդ ամենաջերմ ձևով, բայց նրանք հավերժ փակ են։ Մորդ շատ է իր սիրում։ Քմծիծաղ ես տալիս, արցունքախառը ձայնով ասում ես. արվեստը ցավից է ծնվում, խապկանք։ Մնում է միայն համբուրել ափերի հակառակ կողմը։ Միակ մաքուր տեղն այնտեղ է մնացել։ Մնացածն այնքան չինական է։ Արդեն գնում ես, Ռոզի։ Գոնե մի բան կեր նոր գնա պետք չէ սոված մնալ, որովհետև ամենալավ հիշողությունները կուլ կգնան քեզ բաժին չհասած հացի կտոր տանքներին։ Երբ քնելուց առաջ քո արջև մի աման ճաշ շպրտող չլինի, անհավես թե կուզ դժկամ քեզանից հիասթափված դեմքով ասելով. «Հացկեր, հալից ընկել ես, լղարել ես, հացկեր նոր գնա քնելու»։ Այդ ժամ հիշողությունները կհաղթեն քեզ։ Հա, հենց լղարել եւ ոչ թե նիհարել։ Հիշողություններից չեն նիհարում, հիշողություններից հյուծվում ու լղարում են։ Ինձ անծանոթ շները սատկում են սոված, հպարտության մասին գաղափար անգամ չունենալով, կարոտների մասին լռելով, որովհետև կան կարոտներ, որոնց մասին պիտի հավետ լռես, սատկացնես լեզվիդ տակ մթության մեջ, բայց սրտումդ երբեք, որքան էլ հարբած լինես, որքան էլ հիշողություններդ հաչեն վրդ, չգիտեմ գնալուց հետո քաղաքը կկարոտի քեզ, թե ոչ, բայց հին զրույցների նման հավերժ կնստի ականջներումդ։ Ռոզի ավելի լավ է մոլորվես այս քաղաքում, քան հեռանաս, որովհետև հեռանալուց հետո կորցնելու ես ինքդ քեզ։ Չգիտեմ, գնում ես, հեռանում ես, թե լքում, բայց քեզնից հետո քաղաքի բոլոր փողոցները կսկսեմ քո անունով կոչել։ Երբ հեռանաս, ժամի սլակները ել երբեք չեն խաչվի։ Քաղաքը կսկսի աստիճանաբար սپانել ինձ, որովհետև այստեղ իրականությունը միշտ պարտվում է հիշողություններին։ Արտագաղթած կարոտ, ճանապարհ դեպի Ճանապարհներ կան, որոնց ամեն քարը հարազատ է, որոնցում ճամփորդ չես, այլ վերադարձող հուշ։ Կան նաև ուղիներ, որոնք միշտ ճիշտ տեղ են տանում։ Սիրտը տամոքում, նորից ապրեցնում ու անցյալդ մաքրում։ Հաճախ այդ ճանապարհներին հարազատներից շատերը դառնում են քարեր։ Անկամ նետվում ճանապարից այն կողմ, երբեմն էլ սկսում են քար կոծել ու ու սիրտդ քար է դառնում։ Եվ վերջապես այդպես էլ անորոշ է մնում։ Ճամփաները տանում են ինչ որտեղ, թե հեռացնում են։ Ճանապարհին հանդիպած ամեն ստվեր կամ ջնջվում է անձրևից կամ էլ այրվում է արևի շողից։ Երբեմն բախվում է ստվերին, միաձուլվում ու շարունակում ընթացքդ դեպի անորոշություն, դեպի ինքնակորցանում կամ փրկություն։ Ճամփաներ կան, որ տանում են միմիայն դեպի անցյալ, փոշոտված անտեր ու լքված։ Այնտեղ կանգարներն արգելված են, ջրափոսերը լցված արցունքներով։ Բոլոր գծերը ջնջված են, ու անգամ երկար թափարելու արդյունքում էլ ոչ մի հուշող նշան չես գտնի։ Դրանք սխալ կառուցված ու վաղուց քանդված ճանապարհներ են, որոնց ամեն մի անցնող սանտիմետրի վրա մեռնում են հուշերդ։ Միշտ ճանապարհներ կան, որոնք տանում են ու բերում։ Դուք լսում եք Դավիթ Սամվելյանի պատմածքների 5-րդ մասը։